24 skirsnis Tenardie įsikišo apvalę sumelį į lemenis kišenėlį ir meiliai beveik atšvelniai žiūrėjo į Marijų. Marijus nutraukė tylą. Tenardie, aš jums pasakiau, kuo jūs vardu. O dėl paslapties, kurią jūs ruošėtis man atskleisti, tai jeigu norite, aš jums pasakysiu ją. Aš taip pat turiu žinių. Jūs pamatysite, kad aš daugiau žinau negu jūs. Žanas Valžanas, kaip jūs sakėte, galva žudys ir vagis. Vagis dėl to, kad apiplėšė turtingą fabrikantą, poną Madleną ir jį sužlugdė. Galva žudys dėl to, kad užmušė policijos agentą Žaverą. Aš nelabai suprantu, ponas baronė, tarė Tenardie. To jau suprasite, klausykite. Vienoje padė kalė apygardoje apie 1822 metus gyveno žmogus – kuris kažkada buvo turėjęs nesutarimų su teisingumu, bet paskui, pasivadinęs ponu Madlenu, pasitaisi ir susigražino gerą vardą. Tasai žmogus tapo pilna to žodžio prasme teisuoliu. Įsteigęs pramonės įmonę, juodoje stiklo gaminių fabriką, jis pakėlė viso miesto gerovę. O dėl jo paties, tai jis irgi susidėjo turto, bet tai jau tarp kitko, tai, taip sakant, atsitiktinis dalykas. Jis buvo vargšų tėvas ir maitintojas, statė ligoninės, steigė mokyklas, lankydavo ligonius, duodavo merginoms kraitį, padėdavo našlėms, įsūnydavo našlaičius. Jis tapo lygto miesto globėjų, atsisakė garbės legiono ordino, jis buvo paskirtas meru. Vienas atlikęs bausmę katorgininkas žinojo paslapti, kad tasai žmogus kadaise buvo teismo nubaustas sunkiųjų darbų kalėjimų. Jis skundė jį Ir kai tas buvo areštuotas, pats nuvyko į Paryžių ir iš bankininko Lafito, aš tą faktą žinau iš banko kasininko, su padirbtų parašu išgavo daugiau kaip pusės milijono frankų sumą priklausiusią ponui Madlenui. Katurgininkas, kuris apvogė poną Madleną, ir yra Žanas Valžanas. O dėl kito fakto, tai ir apie jį jūs mane galite pasakyti nieko naujo. Žanas Valžanas nužudė policijos agentą Žaverą – Jisai jį nušovė iš pistoleto. Aš pats tenai buvau. Tenardie metė į Marijų džiūgaujantį žvilgsnį, kaip nugalėtas žmogus, kuris vėl laiko pergalę savo rankoje, per vieną akimirką atkariavęs visas prarastas pozicijas. Tačiau jis to jau pat įtaikiai nusišypsojo. Žemesniajam dera likti romiam net ir laimėjus, todėl tenardie tiekte, pasakė Marijų. Ponas baronė, jūs einate klaidingų kelių ir pabrėžė šį sakinį, reikšmingai žvangindama savo brelokų kirbinę. Kaip, sušuko Marijus, jūs tą ginčijate, bet juk čia faktai. Čia fantazijos, pasitikėjimas, kurio ponas baronas man suteikė garbę, pareigoja mane jam tai pasakyti. Tiesa ir teisingumas turi būti pirmoje vietoje. Aš nemėgstu, kai žmonės kaltinami neteisingai. Ponas baronė, Žanas Valžanas neapvogė pono Madleno, ir Žanas Valžanas nenužudė Žavero. Na, čia tai stipriai pasakyta. Kaipgi ne? Dėl dviejų priežasčių. Kokių priežasčių, sakykite? Štai pirmoji, jis neapvogė pono Madleno, nes pats Žanas Valžanas ir yra ponas Madlenas. Ką jūs čia svaičiate? O šit ir antroji, jis nenužudė Žavero, nes Žaverą nužudė pats Žaveras. Ką jūs norite pasakyti? kad žaveras nusižudė. Įrodykite, įrodykite, sušuko Marijus be galo susijaudinęs. Ten ar jie skanduodama savo frazę lyg senovinį Aleksandriną kalbėjo toliau. Policijos agentas žaveras buvo rastas prigėręs poluotų prie banko tilto. Betgi jūs įrodykite. Ten ardyje įsitraukė iš šoninės kišenės didelį pilko popieriaus voką – matyt pridėta įvairaus didumo lapų. Štai mano dokumentai, pareiškė jis ramiai ir pridūrė. Ponas baronė, jūsų labui aš pasistengiau viską nuodugniai sužinoti apie Žaną Valžaną. Aš tvirtinu, kad Žanas Valžanas ir Madlenas tas pats žmogus, ir tvirtinu, kad Žavero niekas nenužudė, o tik pats Žaveras, o jeigu aš tvirtinu, vadinasi, turiu įrodymų. Ir neranka rašytų įrodymų, nes raštas neįkvepia pasitikėjimo. Raštas gali būti padirbtas norimam tikslui. Mano įrodymai spausdinti. Suliktai žodžiais tenardie ištraukė iš voko du senų laikraščių numerius, pageltusius, išblankusius ir prisigėrusius tabako kvapo. Vienas tų laikraščių visiškai sudriskės per sulenkimus ir suiręs kvadratinėmis skiautėmis atrodė daug senesnis už antrą. Du faktai, Du įrodymai, tarė Tenardija, ir atskleidęs padavė Marijui abu du laikraščius. Skaitytojų tie laikraščiai žinomi. Vienas senesnis 1823 metų Liepos 25 dienos Baltosios vėliavos numeris, kurio tekstą galima perskaityti šio romano antrojo tomo 81 puslapyje, įrodė pono Madleno ir Žano Valžano tapatybę. Antrasis 1832 metų birželio 15 dienos monitero numeris pranešė apie Žavero nusižudimą pridurdamas, jog kaip matyti į žodinio raporto, kurį Žaveras davė prefektui, tasai policijos inspektorius buvo paimtas į nelaisvę Šanvrerį gatvės barikadoje ir nuo mirties įsigelbėjęs tik dėka vieno kilneširdžio sukilėlio, kuris nutaikėsi jį iš pistoleto – užuot paleidęs jam kulkai kaktą, iššovė į orą. Marijus perskaitė. Prieš jį buvo tikros neginčiamos datos, nesugreunami įrodymai, nes juk tie du laikraščiai negalėjo būti tyčia atspausdinti, ten ar jie pasakoms patvirtinti. Žinutė paskelbta monitere buvo oficialus policijos prefektūros pranešimas. Marijus negalėjo abejoti. Kasininko žinios pasirodė netikros, o jis pats buvo suklaidintas. Žano Valžano paveikslas taiga išaugęs tarytum iškilo iš rūko. Marijus negalėjo susilaikyti džiaugsmingai nesušūkęs. Bet jeigu taip, tai tas nelaimingasis nuostabus žmogus. Vadinasi, tas visas turtas tikrai priklauso jam. Vadinasi, Madlenas buvo to viso krašto apvaizda. Vadinasi, Žanas Valžanas Žavero išgelbėtojas, didvyris, šventasis. Jis ne šventasis ir nedidvyris, tarė Tenardie. Jis galva žudys ir vagis. Ir pridūrė tokiu tonu, kokiu kalba žmogus pradedas jausti savo autoritetą. Nesijaudinkime. Vagis galva žudys. Marijus vėl išgirdo žodžius, kuriuos jau laikė negrįžtamai išnykusius. Jį tarsi kas būtų ledinių vandenio apipylės. Vėl, sušuko jis. Taigi, atsakė Tenardie, Žanas Valžanas neapvogė Madleno, tačiau jis vagis – Jisai nenužudė žavero, tačiau jis žudikas. Jūs kalbate apie tą niekingą vagystę, padarytą prieš 40 metų ir atpirktą, kaip matyti iš tų jūsų laikraščių, visų gyvenimo pilno atgailos, pasiaukojimo ir darybių. Aš kalbu apie galvažudystę ir vagystę, ponas baronė, ir kartoju kalbu apie nesenus faktus. Tai, ką aš noriu jums atskleisti, nič niekam dar nežinoma, tai niekur nepaskelbta. Ir galbūt jūs čia sužinosite, iš kur kilia tie turtai, kurio Žanas Valžanas taip vikriai pakišo poniai baronieniai. Sakau vikriai, nes pateikti tokią dovaną, įsigauti per ją į garbingą šeimą, naudotis jos gerovę, slepiant savo nusikaltimą, džiaugtis vagystės vaisiais, palaidoti savo vardą ir įsigyti giminę, šiaip ar taip čia nekvailai sugalvota. Aš galėčiau jūs čia pertraukti, pastebėjo Marijus, bet kalbėkite toliau. Ponas baronė, aš jums išdėsiu viską. O dėl atlyginimo tai pasikliauju pono barono didžiadvasiškumu. Toji paslaptis verta aukso. Jūs man pasakysite, kodėl tu nesigreipė į Žaną Valžaną. Dėl labai paprastos priežasties. Žinau, kad jis atsisakė visko, atsisakė jūsų naudą ir man atrodo, kad tai gudri kombinacija, bet dabar jis neturi nies katiko. tiko. Jis man išverstų savo tuščias kišenes, o kadangi aš reikalingas pinigų kelioniai į lažuają, tai man naudingiau kreiptis į poną baroną. Jūs turite visko, jis neturi nieko. Aš truputį pavargau, leiskite man atsisėsti. Marijus atsisėdo pats ir davė jam ženklą sėstis. Tenardie prisėdo ant minkštos kėdės, pasėmė abu du laikraščius – Vėl susikišo juos į voką ir dunkčiodamas pirštų į baltąją vėliavą sumurmėjo. Daug turėjo bėdos, kol viską sumedžiojau. Paskui įsimetęs koją ant kojos ir atsilošęs į gėdės atkaltę. Poza būdinga žmonėms, kurie visiškai pasitiki savimi, oriai pradėjo pabrėždamas atskirų žodžius. Ponas Baronė. 1832 metų birželio 6 maždaug prieš metus tą pačią dieną, kada vyko maištas, vienas žmogus buvo Paryžiaus didžiojoje kloakoje, ten, kur jį išeina į seną tarp invalidų tilto ir jenos tilto. Marijus taiga pritraukė savo kėdę prie tenardie kėdės. Tenardie šį judesi pastebėjo ir kalbėjo toliau iš lėto, kaip oratorius, kuris laiko pagavęs savo klausytojų dėmesį ir jaučia, kaip nuo jo žodžių virpa priešininko širdis. Tasai žmogus dėl tam tikrų, tačiau su politika nieko bendro neturinčių priežasčių priverstas slapstytis, savo buveinę buvo pasirinkęs kloaką ir turėjo jos raktą. Kartoju, tatai įvyko birželio šeštą dieną, maždaug apie 8 valandą vakaro. Tasai žmogus išgirdo kanale kažkokius garsus. Labai nustebęs, jis prisispaudė prie sienos ir įsiklausė. Tai buvo žingsnių aidas. Kažkas linko tamsoje, kažkas žengė į jo pusę. Keistas dalykas, kloakoje be jo buvo dar kažkas. Kanalo angos grotinės duris buvo netoli. Silpna šviesa, kuri pro jas kverbėsi, jam leido pažinti atvykelį ir pamatyti, kad tasai kažką nešasi ant nugaros. Jis ėjo susilenkęs. Tasai, kuris ėjo susilenkęs, Buvo pabėgęs katurgininkas, o tai, ką jis nešė ant savo pečių, buvo lavonas. Žudikas pagautas nusikaltimo vietoje, aiškiau negali būti. O dėl apiplėšimo tai jau savaime aišku. Už dyką žmogaus niekas nežudo. Katurgininkas ketino įmesti lavoną į upę. Štai kas verta pažymėti. Prieš pasiekdamas kanalo angos grotas – Šis katorgininkas perėjęs visą kloaką savo kelyje negalėjo išvengti baisios įgriuvos, kurioje rodos būtų galėjęs palikti lavoną. Tačiau rytojaus dieną kanalo darbininkai atėjo užtaisyti įgriuvos, ten būtų užtikę užmuštą žmogų, o žudikui tai buvo neparanku. Jis pasiryžo veikiau su savo sunkia našta perbristi klampinę, nors tai padaryti jis tikriausiai galėjo tik nežmoniškomis pastangomis – Labiau rizikuoti savo gyvybę neįmanoma. Nesuprantu, kaip jis gyvas iš ten įsikapsti. Marijos kėdė dar priartėjo. Tenardie to pasinaudojo ir giliai atsikvėpė. Paskui kalbėjo toliau. Ponas baronė, kloka ne Marso laukas. Ten visko maža, net vietos. Jeigu du žmonės tenai patenka, jie neišvengiamai turi susitikti. Taip ir įvyko. Tos vietos senbuvis ir praeivis dideliam abiejų apgailestavimui turėjo susidurti. Praeivis tarė senbuviui, tu matai, ką aš turiu ant nugaros. Man reikia iš čia išeiti, tu turi raktą, duok man jį. Tasai katurgininkas baisiai stiprus vyras. Apie atsisakymą negalėjo būti ne kalbos. Vis dėlto rakto savininkas pradėjo dėrėtis jau vien tam, kad laimėtų laiko. Jis apžiūrėjo tą negyvelį, bet tik tiek galėjo nustatyti, jog tai žmogus jaunas – gerai apsirengęs, iš pažiūros turtingas ir visas krūvinas. Besikalbant senbuvis prisitaikė ir žudiko nepastebėtas, iš užpakalio nuplėšė užmuštajams keutelę švarko. Daiktinis kalties įrodymas, žinote, būdas pėdsakams surasti ir priversti nusikaltėlį prisipažinti. Šį gelumbės gabalėlį senbuvis įsikišo į kišenę, paskui atrakino grotinės angos duris – išleido tą žmogų su jo kroviniu ant nugaros, vėl užrakino grotas ir paspruko pats, visai neketindamas veltis į tą istoriją ir ypač nenorėdamas būti liudytojų, kada galva žudys mes nužudytą į upę. Jūs dabar suprantate? Tasai, kuris nešė lavoną, buvo Žanas Valžanas. Tasai, kuris turėjo raktą, šiuo momentu kalbasi su jumis, o švarkos keutelį Neužbaigė sakinio, ten argie įsijėmė iš kišenės nelygiai išplėštą jodos gelumbės skutą su tamsiomis dėvėmis ir jį iškėlė prieš savo akis, laikydamas rankų nykščiais ir smiliais. Įsmeigęs akis į tą jodos gelumbės keutelę, sunkiai gaudydamas kvapą, visas išbliškęs, Marijus atsistojo ir netardamas nie žodžio, nenuleisdamas akių nuo skuduro, atbulas traukėsi prie sienos, atgalę dešinėje ranka jis grabinėjo sieną prie žydinio, čiuopdamas raktą sieninės spintos užraktos kilutėje. Jis surado raktą, atidarė spintą ir neapsigręžęs, įkišo ten ranką, netitraukdamas sutrikusio žvilgsnio nuo skuduro, kurį ištiestomis rankomis laikė ten ardyje. Tuo tarpu šis kalbėjo toliau. Ponas baronė, aš turiu pakankamą pagrindą manyti, kad nužudytasis jaunas žmogus buvo turtingas svetim šalis, turėjęs prie savęs didžiulę sumą pinigų – kurį Žanas Valžanas įviliojo į spastus. Tas jaunas žmogus buvau aš, o štai ir švarkas, sušuko Marijus ir sviedė ant grindų seną juodą visą kruviną švarką. Paskui ištraukęs iš tenardyje rankų skiautį, pasilenkė ir prie suplėšito švarkos kverno pridėjo tą gelumbės sklypelį. Išplėštasis gabalas visiškai atitiko tą vietą ir skvernui dabar nieko netrūko. Tenardie iš apstulbimo neteko žado, jis tik suspėjo pagalvoti. Dabar tai įkliuvau. Marijus atsitėsi visas drebėdamas, nusiminęs ir pradžiugęs. Jis pasirausi kišenėje, įsiutė žengė prie Tenardie, prikišo jam prie pat veido kumštį, kuriame buvo sugniaušti penkių šimtų ir tūkstančio frankų banknotai. Jūs niekšas, jūs melagi šmeižikas piktadarys – Jūs atėjote žmogaus apkaltinti, o jį išteisinote, norėjote jį pražudyti, o jį tik išaukštinote. Tai jūs vagis, tai jūs galva žudys. Aš jūs mačiau ten ardie žandretai toje lindinėje opitalio bulvare. Aš žinau apie jūs pakankamai, kad jūs būtumėt nusiūstas į katorgą ir net dar toliau, jei tik panorėčiau. Šekit, štai jums tūkstantis frankų, šunsnuki ir jis metė tenardie tūkstančio frankų bilietą. A, žondretai, tenardie, niekšinga sukčiau. Tegu tai bus jums pamoka nevidonė, svetimų paslapčių pardavėjau, slėpinių pirkly, patamsių knisėjau. Imkite šitos 500 frankų ir neždinkitis, tik Vaterlo jūs saugo. Vaterlo suniurzgė tenardie, brukdamas įsikišenės penkšimtinį ir tūkstantinį. Tai bandite – Jūs ten išgelbėjote gyvybę vienam pulkininkui, generolui, pataisė ten ar jie iškeldamas galvą. Pulkininkui įsidegęs perkirto Marijus. Už generolą neduočiau jums nieskatiko. Ir jūs dar išdrysote čia ateiti ir kitus šmeišti. Aš jums sakau, kad nėra tokio nusikaltimo, kurio jūs nesate padaręs. Išvažiuokite, išnykite man iš akių ir būkite laiminga štai visą, ko aš jums linkiu. A išgama šeki dar 3000 frankų, pasiimkit, bet jau rytoj įsidanginkite į Ameriką su savo dukterė, nes jūsų žmona jau mirusi, baisingas melagi. Aš žiūrėsiu, kad jūs išvažiuotumėt bandite. Ir prieš išvažiuojant dar jums atskaitysiu 20 tūkstančių frankų. Įsidanginkit iš čia, tegu jūs kitur pakarė. Ponas baronė, atsakė tenardie, lengdamas įsiki žemės, amžinai būsiu jums dėkingas. Ir tenardie išėjo ničnieko nesuvokdamas, apstulbintas ir sužavėtas saldžios aukso naštos, prislėgusios jį ir netikėtos audros, banko bilietais prapliupusios ant jo galvos. Tiesa, jis buvo lyg žaibo partrenktas, bet draugė ir patenkintas. Jam būtų buvę labai apmaudu, jeigu nuo tokios perkūnijos jį būtų apsaugojęs žaibolaidis. Čia ir užbaigsim to žmogaus istoriją. Praėjus dviem dienom Po įvykių, kuriuos mes ką tik papasakojame, Tenardie, Marijaus padedama svetimą pavardę, išplaukė į Ameriką, draugę su dukterė Azelma, turėdamas kišenėje 20 tūkstančių frankų įsakytinį vekselį, adresuotą bankui New York'e. Moralinis šio nevykėlio buržuo Tenardie žemumas buvo nepataisomas. Amerikoje jis pasiliko toks pat, koks buvo Europoje. Kartais pakanka piktam žmogui tik prisiliesti prie gero darbo – ir tas geras darbas užlunga, gėris pavirsta blogiu. Su Marijaus pinigais tenardie pasidarė negrų pirkliu. Nespėjus dar tenardie išeiti iš namų, Marijus išbėgo į sodą, kur vaikštinėjo kozetė. Kozetė, kozetė šaukė jis, eik šiandien greičiau, važiuojam. Baskai fiakrą, eik šiandien kozetė, ak dieve mano, juk tai jis man išgelbėjo gyvybę. Negaiškime nei minutės, susimesk šaliką. Kozeti pagalvojo, kad Marijus išėjo iš proto, bet pakluso. Marijus duste duso spaudė rankas prie širdies, lyg norėdama sulaikyti jos plakimą. Jis vaikščiojo dideliai žingsniais į vieną ir į kitą pusę, sustojęs, apkabindavo kozetį ir sakydavo jai, ak, kozete, koks aš niekingas. Marijus visai neteko galvos. Šitas Žanas Valžanas, kaip jam dabar ėmė rodytis, – turi būti kažkokia iškilni ant gamtiška būtybė. Prieš jo akis iškilo negirdėta dorybė, tauri bei romi ir nusižeminusi savo didingume. Katurgininkas virto šventuoju. Šis stebuklingas atsimainimas Marijų apakino, jis kaip reikiant nesuvokė, ką mato, tik žinojo, kad tai didu. Pavalandėlis fiakras jau stovėjo prie durų. Marijus padėjo sėsti kozetį ir greitai iššoko pats. Vežikė, tarė jis. Ginkluoto žmogaus gatvė numeris septintas. Fiakras nuvažiavo. O kokia laimė sušuko kozetė, ginkluoto žmogaus gatvė. Aš nedrįsdavau tau apie ją užsiminti, mes važiuojame pas poną Žaną, pas tavo tėvą kozetę. Jis tikras tavo tėvas labiau negu bet kada. Kozetė, aš pradedu viską suprasti. Tu sakėjai, kad taip ir negavai to laiško, kurį aš tau buvau pasiuntęs per Gavrošą. Laiškas turbūt pakliuvo į jo rankas, kozetė, ir jis atėjo į barikadą manęs gelbėti, o kadangi jo pašaukimas būti angelų sargu, tai ta proga jis gelbėjo ir kitus. Jis išgelbėjo žaverą, jis ištraukė mane iš tos prarajos, kad atiduotų tau, jis išnešė mane ant savo nugaros tuo siaubingu požeminiu kanalu. A, koks aš nedėkingas, koks niekšas. Kozetė iš pradžių jis buvo tavo apvaizda, o paskui mano – Įsivaizduok, juk ten kloakoje buvo baisi klampynė, kurioje jis galėjo šimtą kartų prigerti. Girdi kozetę prigerti purve ir jis mane išnešė per ją. Aš buvau besąmonės, nieko nemačiau ir negirdėjau, nieko nežinojau, kas dėjosi su manimi. Mes jį tuoj pat paimsime ir įsivešime, ir jis nori ar nenori daugiau niekad nuo mūsų nebesiskirs. Kad tik būtų namie, kad tik jį rastume. Aš melsiuosi už jį visą gyvenimą, taip, kozetė, Kitaip negalėjo būti, Gavrošas bus įteikęs mano laišką jam. Dabar viskas aišku, tu supranti? Kozetė nieko nesuprato. Tavo tiesa, tarė jį. Fiakras tuo metu rėdėjo toliau. Penktas skyrius. Naktis anapus kurios brėkšta diena. Išgirdęs beldžiantį durį, Žanas Valžanas atsigrėžė. Prašau, tarė jis silpnų balsų. Duris atsidarė, pasirodė Kozetė ir Marijus. Kozetė šoko į kambarį. Marijus pasiliko ant slenkščių ir stovėjo atsišlėjęs durų staktus. Kozete, ištarė Žanas Valžanas ir ištiesės į ją drebančias rankas, pasikėlė savo krėslę sutrikęs mirtinai išbliškęs, kraupių veidų su begalinio džiaugsmo išraiška akise. Kozetė dusdamai susijaudinimo krito Žanui Valžanui ant krūtinės. Tietu šitarė jį. Žanas Valžanas apstulbęs vapėjo. Kozetė, Ji, jūs, ponė, tai tu, o viešpatie. Ir kozetis glebeščiuojamas sušuko, tai tu, tu čia, vadinasi, tu man atleidi. Marijus mergdamas akis, kad iš jų nepradėtų surūti ašaro, žengė vieną žingsnį ir pro konvulsiškai suspaustas lūpas pralemeno vos sulaikydamas besiveržiančią raudą. Tėve, ir jūs, jūs taip pat man atleidžiate, tarė Žanas Valžanas. Marijus negalėjo ištarti nie žodžio ir Žanas Valžanas pridūrė. Ačiū. Kozetė nuplėšino save šaliką ir numetė ant lovos krybelaitę. Jie man tik kliudo. Ir atsisėdusi senukui ant kelių jį žavingų judesio atmetė atgal žilus jo plaukus ir pabučiavo į kaktą. Žanas Valžanas visiškai sumišęs nesipriešino. Labai menkai ta suprasdama, kas čia vyksta, kozetė dvigubai karščiau ėmė glamonėti senuką, lyg būtų norėjusi atlyginti Marijaus skolą. Žanas Valžanas šnipždėjo, koks žmogus kvailas. Juk aš maniau, kad jos daugiau nebepamatysiu. Įsivaizduokite, ponė, pon Mersi, kad tuo momentu, kai jūs įėjote, aš sakiau savo, viskas baigta. Štai jos vaikiška suknyti, o aš nelaimingasis daugiau nebepamatysiu kozetis. Aš taip kalbėjau kaip sykis tuo metu, kai jūs lipote laiptais. Na, ar nekvailys aš buvau. Matai, koks žmogus gali būti aklas, ir tai dėl to, kad pamiršti Dievo gailestingumą. O gailestingasis Dievas sako, tu įsivaizduoji, kad visi tave apleido paikščia. Ne, to nebus. Aš žinau, kad šitam vargšui žmogeliui reikalingas angelas. Ir angelas pasirodo. Ir išvysti savo kozetį ir pamatai savo mažąją kozetę. O koks aš buvau nelaimingas. Valandėlį jis patilėjo nebegalėdamas kalbėti, paskui vėl prabilo. Man iš tikrųjų protarpiais reikėjo matyti kozetę nors trumpą akimirksnį. Širdžiai matote irgi reikalingas kaulas, kurį ji galėtų graužinėti. Bet kartu aš jaučiau, kad esu nereikalingas, aš įtikinėjau save, tu jiems tik liudai, tu nok savo kampetu neturi teisės nuolat jiems lysti į akis. Ak, ačiū Dievui, aš vėl ją matau. Ar tu žinai, Kozetė, koks gražus tavo vyras? A, kokia graži, kaip dailiai įsivinėta tavo apikaklaitė, į tau labai tinka, aš mėgstu tokį raštą. Apikaklaitę tau išrinko tavo vyras, tiesa, bet tau reikėtų kašmyrinio šaliko. Ponas, pon Mersy, leiskite man sakyti, jei tu jau nebeilgai. O kozetė jį barė, koks jūs negeras, kad šitaip mus pametėte, kurgi jūs buvote išvykęs – Kodėl taip ilgai anksčiau išvažiuodavote nedaugiau kaip trims keturioms dienoms, siuntinėjau pas jūs Nikoletę, o jį visuomet man praneždavo, jo nėra. Kada jūs grįžote? Kodėl mums apie tai nepranešite? O žinote, juk jūs labai pasikeitęs. Kaip jums negėda tėtušį, jūs sirgote, o mes nieko nežinojome. Žiūrėk, Marijau, pačiupinėk jo ranką, kokia išalta. Ir jūs čia, ponas Ponmersyta, jūs man atleidžiate – vėl paklausė Žanas Valžanas. Išgirdu šito žodžius, kuriuos Žanas Valžanas ištarė jau antrą kartą, visa, kas buvo susitrenkę Marijaus širdyje, prasiveržė ir jis sušuko. Girdi kozetę. Jis vėl kalba tą pat, vis prašo mane atleidimo. O žinai, kozetę, ką jis man padarė? Jis man išgelbėjo gyvybę, dar daugiau. Atidavė man tave, O mane išgelbės ir tave man atidavęs, kozetė, ką jis padarė su pačiu savimi. Jis pasiaukojo. Štai koks jis žmogus. Ir man nedėkingąją, man užuomaršai, man beširdžiui, man nusikaltusiam sako ačiū. Kozetė, aš visą savo gyvenimą turėčiau išklūpoti prie šito žmogaus kojų ir tai dar būtų maža – Barikada, požeminis kanalas, pragaras, kloaka, jisai per viską perėjo dėl manęs, dėl tavęs, kozete. Jis išnešė mane pro tūkstantį mirčių, saugodamas nuo jų savo paties krūtinę. Visa, ką pasaulyje galime pavadinti drąsa, dorybė, didvyriškumu, šventumu, viskas yra jame, kozete, jis angelas. Sukuždėjo Žanas Valžanas, kam visą tai kalbėti? Na, o jūs, sušuko Marijus piktai ir kartu pagarbiai, kodėl jūs pats nieko apie tai nesakėte? Jūs taip pat kaltas. Jūs išgelbėjate žmogui gyvybę ir nuo jo tai nuslepėte. Maža to, jūs neva prisipažindamas, pats save šmeižėte. Tai baisu. Aš sakiau tiesą, atsakė Žanas Valžanas. Ne, atkirto Marijus, tiesa yra tiesa iki galo, o jūs visko nepasakėte. Jūs buvote ponas Madlenas, kodėl to nepasakėte? Jūs išgelbėjote žaverą, kodėl to nepasakėte? Man jūs išgelbėjote gyvybę, kodėl to nepasakėte? Dėl to, kad galvojau lygiai taip kaip jūs. Man atrodė, kad jūsų tiesa. Aš turėjau pasišalinti. Jeigu jūs būtumėte žinojęs apie tą požeminį kanalą, jūs būtumėte privertęs mane pasilikti jūsų namuose. Vadinasi, aš turėjau tylėti, jei būčiau pasakęs – Visi būtų jautėsi suvaržyti. Kas visi? Kieno suvaržyti, pasipiktino Marijus. Negi jūs manote, kad čia pasiliksite? Mes jūs įsivežame. O dieve mano baisu ir pagalvoti, kad visą tai aš tik atsitiktinai sužinojau. Mes jūs įsivežame, jūs neatskiriama mūsų pačių dalis. Jūs esate jos tėvas, o taip pat ir mano. Ne vienos dienos jūs nepasiliksite šiuose bjauriuose namuose. Nei negalvokite, kad dar rytoj jūs čia būsite. Rytoj, tarė Žanas Valžanas, aš čia nebebūsiu, bet nebūsiu nei pas jūs. Ką jūs norite pasakyti, paklausė Marijus. Oi ne, mes niekur neleisime jums išvažiuoti. Jūs daugiau mūsų nebepaliksite, jūs priklausote mums, mes jūsų nebepaleisime. Šį kartą jau mes nebejokaujame, pridūrė kozetė. Apačioje mūsų laukia karieta – aš jūs pagrobiu, o jeigu reikės, pavartosiu jėgą. Ir jogdamas į jį apsimeti norinti pakelti senuką ant rankų.